Dufotarrak eh, gurekin, aita alabak, eh, peio dufota ilune, dufo, egunon bier. Egunon. Egunon. Eta ongietorriak. Bon, zuek zirezte aktualitatean, eh, biak berezeki zu ilune, izan ere teletona dugu, haste buru untan, hostira berean hasiko dena, eta aurten ziburu da, erri, nola zu ilune, erri? ambasadorea. Egi ambasadorea, ara, ostion, eh, errepikatu diazu. Egi ambasadorea. Lehenik, irune bit zurekin, eh, aitarekin mintzatu haintzin, baduzu beraz Wolfram editasuna, badakigu, eta sartua zira entxegu batean, entsegu kliniko batean eganen dugu. Montpelian izan zira, joan den eh, azaroan, zer egin duzu susen? Bai, be, joan naiz eh, Montpelierera iru egunez, eta be, egin ditut uh, Azterketak? Azterketak. Eta gero, uh, hartu dut medio bat, teia erabilia dena eh, le val proat edo sodium, eta beraz hori hartzen dut orain egunero etxean, haste bat ez hartzen dut bat goiz eta ahats, ondoren bi goiz eta ahats, haste bat beste haste bat ez iru goiz eta eta gero sigituko dut ola lau eh, goiz eta ahats. Eta hori Iri urtez. No, nola pasada da ilune eh, Montpelieren uh, eh, somat egun pasa dituzu edo egun bat bakarrik edo nola izan da? Uh, eh, pasto ditugu hiru egun. Uh, lehen egunean ailegatu gira ahatsalean eta egindot uh, pasto dut skaner bat. Ta gero egon gira aste artean eta aste azkenan hartu dut egimedioa. Ailegatu gira etxera uh, ahatsiko zortxak inguru. Kontent zinen, han, uh, esperientzia horrekin? Ba, piskat estresatu anintzen uh, um, testa guztioiek egitea, baina bai konten ez, eta zazpi urte etik konturatu gira biztarazuak nintuela, eta beraz uh, hor uh, be um, biziki konten ez. Eta erremedio horrekin, zerbait obekisen ditu duzu doa zoino? Hor ez oinu zen eta egiten du bakarrik aste bat hartzen du beraz pentsatzen dut, itxemarko dela, hilabete bat edo gehiago gauz bat zuen txenitzeko. Horritara zizura dina bakatu irun, eh? Ama iru urte. Beraz, ama iru urteko gazteak nola, nola pasaduen ospitalean eh, esplikatu duzu. Aitamek nola pasadute, peio? Baita amek uh, esperantzan dibatekin uh, eh, itxoiten genuen hori, badu hilu urten zuten dugula hasi behar dela, antxu bi urte Inglaterran hasi zela, baina brexitaren gatik hainitz uh, luzatu da, eta Inglaterran hasi bazen ere beste Europako errietan uh, ezen abiatua, Eta horra, ba, uh, esperantza handi bat bada, medikoak eh, horra, uh, pentsatzen dute eritasunaren aintzin amendua apalduko duela edo blokatuko, eta berdin sorpresa batzuekin orduan. Eh. Eta horra, ba, be, itxain behar ez da sprint delako bat, izango da maratoi bat urtekoa, ganetoriekin, ma, Montpellierera, baina... Uh, Baina ez zen hori baino beki zaiten al gaur egun. Hori da, bidaian, lehen bidaia Montpellierera itzultzean otoan, Nolako giroa zen, kontent, eh, eh, uf bat, eh, zer giro zen? ba, content bai, uf ere bai, ganen nuke, eta bon gero ilunek erranduen bezala, gero Montpellieren ospitalean egotea hiru egunez, ez da ingoso, zenta itzordua initz badira, aldi oro behar da, azterketa batzuk ez dira ingoso, baina bon, Hola da, uf, zenta horra, pasatua da, baina itzultzen gila Montpellierera benduaren ama, bost, ama lauta ama bostean, eta berritze urta eraren lauta bostean, horra, izanen dira ganetorriak tarteka hastean egan bezala, horra, guai uh, eh, erriak gurutzatuz eh, agian uh, remedioa baduela eta ondorio onak izanen direla. Ilune, itzultzeko preste abendoren ama bostean? Bai. Teletona aipatu behar dugu, ostiraluntan hasiko da, ir, iru egunez e, iraunen du, eta horten ziburu da erri basadore, Zuen kasua hartua izan da, pixka bat argitan, eganen dugu, Wolfram eritasun horren gatik. Parisera joanen zirezte telebistara, lenik konkretukin, noiz eh, abiatzen zizte eh, ostiral honetan, Ba, Bai, goizean, eh, trainez bian gira, horra, baina afera asia zen aspalditik lehen konfinamendu baino lehen, ahemanetan sartu ziren gurekin, entzuna zuten Parisetik hemen bazilean eskabat aski argiki mintzatzen zuela bere eritasunetaz eta proposatu zuten teletonen parte hartzea ez berba, baina bederen teletonen dinamika luzatzea hemen, eta bizpailu hilabeteren buruan uh, aipatu zuten uh, eh, orra, eh, telebista saio hortan parte hartzea, komidatu gaituzte ere uh, Louvre bisitatzera irailan, torri silentzi burura uh, reportai bat egitera gure etxera uh, eta horra da Hori ere horrein gauzatzen da, baina naspalditik abiatua da azkenean. Ilune, beraz, reportai hainitz, kamerak izan dituzu zure inguruan? Bai, egiten ditut uh, eh, bizpailu eta bai uh, kamerekin. Eta, haize zinen edo urduri edo? Uh, eh, Aixeran pixkat urduri, baina adeia egin nuen uh, telesail bat uran ditan, eta beraz hor izan ziren uh, kamerak, eta beraz pixkat estresa, baina gero ongi pasada. Adibidez, nun segitu zaituzte? Etxean, ikastolan? Etxean egiten genituan aktivitateak, gero joan gira ondartzara, Gero ikastolara ez ziren eturri, baina... Ez ezen eh, ikastola egun bat ez eh, ah. ezin zuten, orduan eh, ikastolara ez, baina aldiz ikastolak parte hartuko du... Artzen du, du jadanik ikusi dut, aste bai, duntan berean, hori dituzte biskotsak eta... Hori da, bai, ikastola, ba, egia erran ziburu osoak, eh, ziburuk eh, osoki parte hartzen du eh, teleton hortan. Sorpresa bat izan da guretzat, zenta hanik laguneri erriko kontsailuan nahi zenez aipatu nien joan enginela, baina nola uh, ofizialki fitxik erran gabe eta horiek uh, diskretuki abiatu zuten uh, gogoeta bat ziburun antolatzeko teleton bat, zena egiten orain arte edo oso guti eta hortik eh, dinamika Pauera joan zen, eta Pauetik eh, Parisen aipatu zuten, eta Parisek lotura egin zuen, eta zibururi proposatu ambasadore e, eh, iria izaitea teletonen zat. Peio, Parisen nola pastuko da? Ba, telebistarekin, bon, saioa biziki luzea da, e, bi egun eterdiz, antsoilu egunez, gu e, zuzenan izanen gira e, ilu momentutan, familio osoa gaueko amaretan hostilarean, larun bat ahatsaldean, bitan, eta hor, eh, gainela lotura bat da zuzenean zibururekin, zenta Franz Televizioneko kamarak izanen dira biegunez ziburun kokatuak, eta gero uh, larun bat gauean, gau erdita erditan eh, izanen da beste bat, nun izanen aizan ni, beste aita batekin uh, piskat uh, lekukotasunak hartzeko. Zure esperientziak ondatuko duzu, edo, edo bauzu ere ideia bat mezu mezu bat eh, pasarazi nahiko duzu edo Bai, hori, eh, askergi dut, bai, eh, janik eh, eta baliatzen dut, eh, ipagaldeko diende guzia eskertuz, eta azken urteetan eh, Wolfram sindromoaren ikerketa dirustatzeko sekulako diruzama bildu dugu, eh, lauro eta amak eh, mila euro ilu urtez, eh, nork zuen, Eh, hori elkartasuna eskartzekoa da, eta gaur egun eh, teleton ez da bakarrik eh, Wolfram sindromearen zat, eritasun genetikoak badila hainitz, ustez baila bos milioi frantzes eritasun genetiko batekin, batzuk larriak, besteak gutiago, baina hala ere denentzat ondorio onak dira, eta guk begiratu genuen teleton garaian, eta lagunduz, baina uh, pentsatu gabe sekulan uh, izanen ginela iluneren uh, eritasuna txeman arte. Hora, bizia da, horrekin egin behar da, eta azpimagatu behar da denen onerako azkenean uh, bizki garantzitsua dela, zenta frantziak du bultzatzen ikerketa eritasun hori entzat mundu osoan, azkarena frantzia da teletonari esker. Ilune, pixka bat eh, estresatua, telebiztara joaitea Parisen edo ez? Uh, bai, piskat, da zuzenean izanen da, eta lehen aldea izanen da zuzenean uh, pastuko naizela telebistan. Gero, ez naiz, baina ez sobera, zenta deia pastu naiz telebistan. Usaia bat duzu horrein. Bai, baina pixkat alaire nola zuzenean izanen den. Baina gogoa dut, eta ikusiko ditugu kantaria initz eta dena, beraz, uh, Euskaraz mintzatuko zira? Uh, euskaraz. Ba, ostiralean, eh, baina euskara aldia izanen da. Eh, maskak baitugu euskal aldiarenak, ezakit eh, agertuko diren, ala kendu beharko ditugun, baina keinun bateginen da euskara eta euskaldun guzieri bai Parisetik, helburua da. Eta irune, utxe giren duzu ikastola, ostiralean, ze ongi, eh? Uh, Zutxo berago gorik utxe <laughs> Maite duzu, kolegioa? Baina hitz. Basteko ilun eta peiodifo milesker gurekin izan izuntan, biztan dena ebe asteburu hon, desiratuko dizuet, ea dena ongi joaten den eh, Parixe eta bereziki zuri ilune, kuraria on, eta ea gauza konpontzen diren. Bai, milesker, eta ez duda teleton uh, ekintzetan parte hartzea, eta bereziki zeburun, uh, zenta, bon, ez da jende hainitz metatzen al, bainan uh, izanen dira animazioneak eta laguntzeko aukerak. Milesker.